Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de Sala Folgado en la redacció d'Esports i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports Esports 97 nit, on la pregunta que estem fent en el dia d'avui és alinearies futbolistes que acaben contracte el 30 de juny, el 30 en compte eh, el que eh, vos estem contant eh, sobre alguns jugadors del València que eh, acaben contracte i el que se juga el València eh, alinearies futbolistes que acaben contracte el 30 de juny, arroba esports 97 nit és eh, la pregunta que vos eh, fem en el dia d'avui en el nostre Twitter, en el Twitter del programa, que avui torna a antena després de les eh, perspectives vacances de Setmana Santa, esperant que les hàgiu disfrutat tots, com les hem disfrutat nosaltres, eh, i que hàgiu eh, recarregat piles. I dic això perquè, fonamentalment, és el tòpic no?, que sentim en els futbolistes, en els de València no, perquè no parlen, però en la majoria de futbolistes o entrenadors, quan parlen eh, d'uns dies com estos, parlen de recarregar piles, d'oxigenar-se, d'airejar idees, tenint en compte, sobretot, <coughs> en situacions com la que està vivint el València Club de Futbol, que no és fàcil, que la temporada està siguent complicada i tortuosa per als eh, jugadors, i eh, la pregunta ha estat pegant-li voltes no? a moltes preguntes en el dia d'avui a l'hora de, de fer en el nostre Twitter la pregunta que vos feu cada nit. Al final s'hem decidit per eh, eh, lo dels jugadors que acaben el 30 de juny, perquè ja sabeu que avui he citat una informació en Turquia sobre Fegulí, després parlarem d'ella. Eh, però també vos anava a preguntar si les vacances vos han donat una perspectiva diferent. Mireu, jo me n'he de vacances després que el València a 0-2 contra el Celta, molt assustat amb el que se li ve per davant al València. No sé... I tinc probablement el pecat de passar-me d'alarmista si ho vegeu com jo, però jo continuo tenint molta por al que li ve per davant al València. I parlen gent de futbol i me, eh, que ara mateix, per circumstàncies, no pertany a la disciplina de València, però que han estat així en el València i que estimen el club i que són valencians i me parlen d'una manera més o menys semblant a la meua, que ara mateix mm, mirant l'estat de la plantilla, mirant el que donen de si estos futbolistes i mirant la dinàmica en la que s'ha convertit en, o en la que s'ha clavat el València Club de Futbol, certament jo continue sense tindre gens clar d'on van aixir els, els sis punts que li fan falta al València Club de Futbol per a salvar la categoria. I torna a dir, eh? Sé que no és fàcil de dir això, sé que me tildaran molts d'agorero, de cenizo, sé que molts eh, pensaran que sóc un alarmista, eh, perfecte. Eh, a la meva esquena, com tantes coses. Eh, eh, mm, tranquils, les tinc molt, molt amples. Mm, però si ho tinguera clar, si ho vegera clar, igual que l'any passat vas defensar contra vent i marea que l'equip acabaria jugant Champions i que era un equip competitiu i se va demostrar quan anar al Bernabéu, al Camp Nou, al Calderón, a Villarreal, a Sevilla, que sé qui competia. A dia d'avui jo veig este València i me dona tanta por que continue preguntant-vos això. Si les vacances, el fet de oxigenar-vos, de tindre un cap de setmana sense futbol, vos dona una perspectiva diferent, perquè, sincerament, la meua no és massa diferent continue tenint molta por i continuen sense quadrar-me coses que passen en el València Club de Futbol. Ara vos parlarem després d'una d'elles. Eh, sobre un, nom dels, un dels noms que ha sonat últimament per a la banqueta del València. Mireu, no sé si és que han de prendre les decisions en el València, que no són cap des que està així a, tem a temps total, són conscients del perill que té per davant d'una entitat com esta. no és que me les vulgui donar de que estiga més conscienciat que ningú. No és que me les vulgui donar de que el València me lleve la son més que d'altres. Ja fa temps que sabeu que vos dic que jo no sóc el representant de res ni la bandera de res, sóc una persona que se fica així davant d'un micro cada nit i que vos conta l'actualitat, que lògicament té interessos comuns, a tots vos interessa que el València es quede en primera divisió, però que eh, també no deixa de veure les coses. I les coses sabeu que des del primer partit de la segona volta en recordeu el partit del Rayo, on ja vaig començar a dir ojo amb el descens que està ahí i me titllaren de boig les coses són com són i a mi m'agradaria que fos d'una altra manera però veig un València o veig un entorn que se preocupa molt de l'any que ve i no es preocupa d'este i n'hi ha un marró gros este eh? n'hi ha un marró important i n'hi ha un marró important com a conseqüència derivada d'una dolenta, d'una pèssima gestió. Que el València estigui ahir baix no és una casualitat. Que el València estigui ahir baix és la conseqüència d'haver-ho fet tot malament. I quan dic tot, dic des de la cúpula fins a el jugador de la primera plantilla. Desde Marketing màrqueting on de un sponsor de 10 kilos Y se mal, malvenent la samarreta per dos partidos de Europa League a una marca de apostes a la cantera Donde había un modelo definido y claro Agradaría més o menys Donde había un tío que controlaba la academia que después como a técnico podrem discutir si porta millors o pitjors jugadors. Per mi va tindre més erros que encerts. Però bueno, això li passa a qualsevol secretari tècnic. Però tenia tan clar com funcionava la cantera jo dic ara en vespres de que un xaval de la cantera pega a fugir. Estem parlant, ja ho sabeu, desvalaren els eh, companys de Radio Taronja, de Toni Martínez. El xaval del juvenil Després explicarem, intentarem explicar totes les aristes d'este cas, però probablement el xaval vol anar-se'n perquè s'ha trencat la cadena de comandament. I perquè ningú li ha parlat al xaval de què va ser el seu futur amb, amb claredat. Perquè el xicón probablement el que té és una ofuscació absoluta d'haver sigut un jugador molt seguit en juvenils, internacional sud en aquesta categoria, l'únic que té el València en aquesta categoria, davanter, però que pensava en contar més per al Mestalla en guany i pràcticament no l'ha rascat. Estes coses, quan un futbolista s'ofusca i n'hi ha una direcció clara en la cantera del València, se li agarra, se li explica, se parla en ell, si no compta per a l'entrenador del filial perquè Curro pot tindre altres idees, se busca una sessió. Però definitivament que aquest jugador vaig anar-se'n per una quantitat que ara parlarem no és ni molt menys el que se diu de diners, demostra més o menys com funciona tot ara en el València. <coughs> I aquesta manera de funcionar du el València fins on està. A tot això, per a mi, dissabte, partit clau. Si el València és derrotat de les Palmes, Déu no ho vulga, i esperem comptar una victòria el dissabte des de les eh, eh, 6 menys quart en la sintonia d'Esports 97 del partit. Si el València derrotat de les Palmes, um, anava a dir la merda, però no puc. Li va arribar al coll, eh? cuidado, eh, el partit del, del dissabte. I mentrestant, l'entrenador d'aquest equip, avui, de xarreta abans del partit, Alemanya... Bèlgica... No, Alemanya... On aquí jugava avui Alemanya contra Holanda? És possible. Alemanya-Holanda, de xarretes amb Ruth Van Nistelrooy. L'entrenador en la selecció anglesa. I l'equip jugant-se la vida. Miren, jo són coses que per, mo, que per més voltes que li pegue no les aconseguís que entendré. Què voleu que vos diga? I probablement, com jo, la majoria. I per això, el València, a hores d'ara, està com està. Jo espere, sincerament, enganyar-me. Jo espere que les vacances t'hagin donat un punt d'optimisme i espere que puguem afrontar tots la recta final amb millors sensacions. Perquè fins al dia d'avui, fins a este 29 de març, la realitat és que les sensacions, a mi, continuen fent-me fredor. 11 de la nit i 41 minuts, entrem a aquestes hores, com sempre, en les fotos. Treball de vesprada. El València no tornarà al treball fins demà a la vesprada per a poder comptar amb la majoria internacionals i amb l'entrenador Gary Neville. Camí de Turquia, segons el diari d'aquell país AMK Sport, Sofian Fegulí estaria molt a prop del Fenerbahçe. L'oferta econòmica seria superior a la resta de les que haurien arribat procedents de la Premier o el Calcio. Camí d'Anglaterra, el davanter del juvenil Toni Martínez està a punt de completar el seu traspàs al West Ham d'Anglaterra i abandonar l'escola valencianista. La primera final, el Llevant prepara el partit de dilluns davant l'Sporting sense els internacionals Camarasa, Metjan i Simao Fedal parla d'un partit front dels asturians molt important. De afrontar esta semana con, con, mucha, con mucha concentración e intensidad porque sabemos que el lunes tenemos un partido trascendental que vamos a tener que, que ganarlo a seguir el, en el camí. València Bàsquet es proposa mantenir el nivell mostrat diumenge davant el Riu Natura en la visita del bàsquet Sevilla diumenge 12 i mitja a la Fonteta. 11 de la nit i 43 minuts, vos recordem la pregunta arroba esports nit arroba esports 97 nit alinearies futbolistes que acaben contracte el 30 de juny 11 de la nit i 43 minuts una pausa i en tornar no se pergau perquè ve Folgado amb informació fresqueta tema Juan de Ramos. A tornada de pausa, estem amb vosaltres i vos contem la informació que tenim, que a lo millor vos va deixar una miqueta bocabadats, però com és la que tenim, vos la donem 11.43, Esports en València fins a la de la matinada, així a Esports, 97 nit en la 97, ràdio. vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peyo tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peyo. Juntos, llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit i 45 minuts. Un dels noms que eh, ve vinculant-se eh, des del passat cap de setmana al València Club de Futbol és el de l'entrenador Juan de Ramos. Bàsicament, eh, i respectant sempre, que quede ben clar, totes les informacions que donen els companys, siguen on siguen, eh, i que ens mostren també respecte, respecte clar, té que ser eh, recíproc. Eh, I en aquest cas, amb els companys de la COPE passa això. És una informació que donen els companys de la cadena COPE el dissabte en el seu programa eh, El partit de, de les 12. Eh, parlen de Juan de Ramos. De Juan de Ramos parlarem en esta sintonia quan el València eh, eh, està en vespres o comença ja a sonar que Nuno podria tindre dificultats eh, per a continuar en el conjunt de Mestalla. Vull dir, aproximadament fa una volta, més o menys, vos parlarem de Juan de Ramos, que li encantaria, que va parlar amb el València, que va eh, postular-se davant eh, eh, eh l'entorn que en aquell moment tenia la posició, diguem-ne, eh, de comandament en el València Club de Futbol d'una manera clara i directa, ara és una mica més enrevesada, Eh, eh, y ahí eh, peregré en la pista de Juan de Ramos. Eh, eh, se parla, eh, o parlaven en este cas els companys de la COPE, torna a dir, respectant sempre la informació que tenen eh, eh, els companys de COPE, nosaltres tenim una diferent, no vol dir que la seva siga mentira que la nostra siga veritat, o a l'inrevés cadascú eh, té unes fonts i, i respectem totalment eh, la informació que tenim, però tenim una informació total i completament eh, diferent. Eh, la informació del cop deia que eh, Suso García Pital s'havia ficat en contacte amb eh, l'entorn de Juan de Ramos eh, i que estava sondejant de per a, com un dels entrenadors per a la temporada vinent. Fins i tot eh, s'arriba a parlar de que se podria estar parlant de si el València perguera eh, Eh, dissabte en Las Palmas, eh, donar-li que quedara més un altra si aconseguia la salvació, etc etc. Eh, nosaltres hem de parlar al voltant del nom de Juan de Ramos. Saba Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Què tal les Pasques? Les Pasques eh, perfectes. Has enviat el cachelulo? Sempre. As eh, menjat llonganissa de Pasqua. També. Les mones de del Ferna campanero, del campanero de Alberí, de Fernando. La mona que està farcida de xocolata i, oh! i anous, espectacular. Bueno. Això és, això és tremendo, tremendo. Sempre, com cada any, eh? les gràcies eh, infinites a Fernando eh, de Forn el Campanero de Alberí, que des que estàvem en Radio Nou, eh, continua enviant-nos cada any i ja estem la caixa i no sap Fernando, lo que li agraïm tant nosaltres com les nostres, els nostres familiars, les nostres que, famílies, que sí, també eh, t'apinyen del tema. <laughs> La Dit, nostra gent li està molt agraïda. Molt agraïda. Sí, sí, sí. Dit això, Folgado, eh, t'has posat a mm, mirar i a eh, eh, espigolar, que diria aquell, que diria <clears throat> eh, el bo de Toni Company. Toni Company, sí, Déu sí. el tinc a la glòria. Sí, senyor. Eh, T'has posat eh, a espigolar i eh, a, tindre, a mantindre contactes amb l'entorn més pròxim de Juan de Salva, que està al·lucinant amb les informacions sorgides en els últims dies eh, al voltant de vincular el seu nom al del València Club de Futbol. Sí, Què m'ho pots contar? <clears throat> La realitat, Manolo, és que ni, ni Ginés Carvajal ni Juan de Ramos saben eh, absolutament res ni de García Pitarc ni del, ni del València el, ni en les últimes hores ni en les últimes setmanes. Eh, setmanes no hi ha hagut cap tipus de contacte directe Suso Ginés o Suso Juan de Ramos. De fet, Manolo Juan de que està boig per la música, perquè siga de veres esta informació, perquè li encantaria treballar en el València Club de Futbol les pròximes eh, temporades, pues, eh, no para de tirar-se les mans al cap i de preguntar Dona a veure, d'on ha eixit eh, esta informació perquè eh, no li quadra i què no, no, no respon a la, a la realitat. De fet, quan varen començar, quan va començar a aparèixer aquesta informació en les últimes hores, el primer que va fer Juan de Ramos és telefonar a Ginés Carvajal cosa, ah, perquè, eh, tot parlat. perquè pensava, pensava que Ginés sabria alguna cosa i Juan de, la sorpresa de Juan de va ser eh, que Ginés Carvajal, el seu representant, tampoc sabia absolutament res mm, al respecte de l'interès del, del València per si de cas el conjunt de Mestalla perguera este cap de setmana en el nuevo insular davant Las Palmas i això obligar a Lim a destituir eh, Neville i a substituir-lo per, un, per un tècnic. Avui en dia, ni Juan de ni Ginés eh, Carvajal saben absolutament res de eh, Suso García Pitar ni de València. Ni de València. Ojo, els agradaria que això fora realitat, perquè Juan de Manolo i ja ho contarem en el seu dia, a través de Ginés Carvajal en aquell moment sí va oferir-se i sí va plantejar-se com a eh, alternativa en el moment eh, pues eh, el Valencia estaba a punto de fer fora eh, en uno. En aquel momento sí que Juan de va telefonar Suso García Pitar Michan Sant, eh, Gines Carvajal para posicionarse... per a substituir eh, Nuno, però a dia d'avui eh, Juan de Ramos i Ginés Carvajal desconeixen absolutament res de l'interès del, del València. Que quede clar, sempre respectant al màxim la informació donada pels companys de la cadena COPE, nosaltres tenim altra ben diferent i la donem. No entrem a desmentir la de COPE, ni diguem que la nostra sigui la de veritat i la de la de mentira, ni, ni té per que ser tampoc a l'inrevés. Vull dir, <laughs> cadascú té unes informacions, mm. en això consta el periodisme, i se donen. De fet, eh, sempre amb respecte tot hi ha cert malestar en Juan de Ramos perquè interpreta que el seu nom avui en dia està sent utilitzat pel, pel València, desconeix eh, amb quin propòsit, però eh, interpreta que s'està utilitzant el seu, el seu nom. Per tant, aquesta és la informació que vos podem donar, la informació que tenim i que vos donem 11 i 51 en, la, en Esports 90 sentit, en la 97 punts de ràdio, l'entorn de Juan de, tant ell com el seu representant, neguen haver tingut con, cap contacte amb ningú del València Coll de Futbol podríem dir en els últims mesos, eh, bàsicament, perquè eh, quan l'última volta que se posarà en contra va ser quan lo de Nuno. <clears throat> Sí, des que va caure Nuno i el València va apostar per eh, Neville, des d'aquest moment ja no hi ha hagut cap tipus de contacte entre Suso, Ginés o Suso eh, Juan de Ramos. Bueno, pues això eh, és el que eh, podem contar-vos al voltant d'este nom, d'este nom propi. Altre dels noms propis eh, del dia. Sofian Febulí. Segons les informacions que emanen del diari AMK Sport, el jugador algerià s'hauria decidit per Fenerbahce per la temporada vinent. Les informacions que vos venim comptant des del mes de, octubre, perdó, des del mes de novembre-desembre, bàsicament, i de fet la situació a les d'ara que Fegulí no ha renovat amb el València, és que Fegulí ho tenia molt encaminat tot amb Nuno per a renovar amb les quantitats que ell volia però que en desapareixer Nuno de l'equació que estava absolutament boig per este futbolista i que estava conforme en donar-li els diners que demanava l'Algeria era molt complicat que Fegulí continuï a València des de l'1 de gener sabeu que Fegulí és lliure de poder negociar amb el club que vulga és normativa FIFA, acaba el 30 de juny i, per tant, des de l'1 de gener, feu-li que continuï dient, continua dient a qui el vol sentir que no té resignat i que vol renovar, és la seva versió dels fets, i, i per tant la contem. També el seu representant, segons han publicat esta vespada, els companys de Superdeport en la seva web, els ha assegurat que Feguli no té res encara firmat i que València continua sent la, primera, eh, la seva primera opció, però, com dèiem, des, del, des de tota la temporada, des de tot l'estiu, el començament de la temporada i des de l'1 de gener hi ha hagut temps més que de sobre per abordar-se, per assentar-se i abordar esta renovació. Els diners que ofereix el València estan lluny dels que demana Fegulí. Quatre nets per temporada. Per tant, a mi me sembla molt complicat, i ja ho vas dir, que Fegulí, la informació que tenim per tant nosaltres, és que Fegulí no renovaran el València. I crec que també la seva actitud en els últims partits denota salvar que el cap precisament no el té competitivament parlant en el club de Vestalla. Lo que sorprèn és que finalment Manolo se incline per jugar en la Lliga Turca i en el, i en el Fenerbahçe. Uh -huh. És uh-huh. cert que des del mes de novembre se parla eh, amb moltíssima força de que Fenerbahce podia oferir-li aquests 4 quilos a, eh, a Fegulí. Les pretensions de Fegulí en el València no, no, en principi no són les de demanar tants, eh, tants diners, uh mhm. -huh. però sí que voldria eh, un sou mínim semblant al que té... Semblant, no, equivalent al que té parejo, pero lo que sorprèn és el que es publica avui a, a Turquia, el diari AMK Sport de Turquia, que diu que Fegulí està en la butxaca i que diu que el Fenerbahçe està per davant de clubs com l'Inter de Milà i el Liverpool a l'hora de contractar al futbolista del, del València. Me sorprèn que si Fegulí abandona el València, Manolo no se'n vaig a la Premier o inclús no se'n vaig a la Lliga eh, Italiana, al Calcio, sinó que se'n vaig a, a Turquia. Però és cert que Fenerbahçe està darrere de, de Febulí, primer a l'estiu, després en novembre, i a hores d'ara pues és cert que este club torna a la càrrega per a contractar eh, Febulí. però bueno, hi ha una realitat, i és que Febulí no va renovar amb el València, que el futur de Febulí està lluny de Mestalla. Ell, Falta per... ell continua dient que vol renovar. Ell i el seu representant, quan els preguntes, sempre te diuen que volen quedar-se. Però a mm. més és que és una realitat, és que vol quedar-se, però al preu que ell vol no. que el València li, li pague, pues, i se preveu el València considera que no ha de, que no ha de pagar-li. Per tant, d'alguna forma, eh, no falta a la veritat Fegüelí, vol quedar-se, però bueno, vull quedar-me si me donen X diners. Com Claro. X diners no el València no els dona, pues a partir fer Fegüelí abandonarà el conjunt de Mestalla. A mi me sorprèn que se'n vaig a jugar a Turquia, però bueno, la informació del dia d'avui, de, en este diari de, de, de Turquia parla de que eh, Fegulí està a la butxaca i de que Fenerbahçe s'ha avançat a Inter de Milà i a Liverpool. Se'n va del València, Manolo, falta conèixer veritablement a quin club eh, se'n va Fegulí. Perfecte, això és pel que eh, parlem de Sofian Febulí. Febulí, eh... que després repassarem, però avui ha disputat altra volta 76 minuts en el partit internacional de la selecció d'Argèlia, que ha acabat amb, amb empat a 3. Eh, L'altre dia eh, guanyar eh, per una fotraga que va ser 7 a 1 i a fer dos gols. Fegulí avui sembla que no ha estat massa fi el jugador del València Club de Futbol amb la seva eh, selecció. Això pel que fa a Fegulí. I l'altre nom propi del dia, Salva, és el del juvenil, Toni Martínez. Vos posen antecedents. Bueno, més enllà de que ja sabreu hores d'ara, com en el seu dia desvelaren els companys de Ràdio Taronja, que estava a punt d'anar-se'n cap a el West Ham, és així, eh, eh, però bueno, eh, ara matisarem la pasta i ara mateixarem més coses. Vos poso en antecedents. Toni Martínez eh, fa l'any passat una temporada extraordinària amb els juvenils del València Club de Futbol, fins al punt de ser eh, l'únic eh, davanter internacional subdeno que té el València a hores d'ara en la categoria. Comença la temporada, una temporada plena d'esperances en ell, en jugar en el Mestalla, juga com a, primer part, com, a, com a titular en el primer partit, crec que només juga 45 minuts i substituït, i després... Un partit només, sí, un partit. I després... Un partit en el que, per ser Curro Torres no acaba massa content amb el rendiment de Toni Martínez, Martínez. i a partir d'ahir deixa de comptar amb el, amb el futbolista. Després, eh, eh, eh, eh, hi ha un partit en el qual... Hi ha partit, no. Eh, Curro Torres s'emporta a Cedric, al jugador eh, que militava en el Mallorca, i sense entrenar la línia en el següent partit per davant de Toni Martínez tots els que coneixen Toni Martínez saben que és un jugador de molt de caràcter. Vull dir, eh, que ningú veja que estem apuntant al futbolista. Que un futbolista tinga caràcter és bo. Vull dir, Ibrahimovic té caràcter, tot, val? fins al punt que eh, Toni Martínez, per exemple, eh, veu que se frenen les seues aspiracions de jugar en el Mestalla, perquè no compten minuts, Toni Martínez assistix atònit con se puja a Rafa Mir al primer equip en l'època de Nuno i diguem-ne que això va passar al Nimella, diguem-li que no encaixa massa bé, cosa que també és normal tenint en compte eh, la projecció que duia, eh, este fet de eh, no tindre eixida última any en juvenils en el Mestalla, el qual també va agriant el seu caràcter, fins al punt de mm, ser complicat en el tracte dia a dia. Vull dir, estem tirant-li tota la culpa de lo que passa a Toni Martínez? No. És més, Toni Martínez se'n va possiblement perquè a hores d'ara la cantera del València no té definida una estructura. Perquè si tens definida una estructura i vens a un jugador que està descontent, però realment tu confies en Toni Martínez, l'agarres, el sentes, a d'ell, al seu entorn, al seu representant, en aquest cas que és, crec que és Parri, no? Sí, sí, Mario Parri. És Mario Parri, li expliques què és el que està passant, li expliques que a lo millor és possible que siga bo buscar-li una sessió, eh, vull dir, si vols, tens i si des per al futbolista i per explicar-li dins d'una estructura que és un futbolista internacional sub neu, el fet de no perdre-lo ara, també tenim que contar, i a part de que per a mi des que se n'anà Rufete eh, l'acadèmia és un desastre o no funciona com funcionava amb Rufete, per no tirar-ho tot per terra, no hi ha que ser tan putant negatius, però també hi ha que dir que el jugador té el seu caràcter i això a voltes pues, també eh, ha dificultat algunes coses. El cas és que entre d'altres hi ha eh, varios clubs que s'interessaren, me conten que algun segona divisió també, però finalment és el West Ham United el que ve a per el futbolista. I és el club que possiblement demà de manera oficial, Salva, sí. de fet el jugador està esperant per a viatjar cap a Anglaterra, cap a -huh. Mm. eh, allà, sí. Eh, se va fer amb els servicis del jugador. Eh, per una quantitat que no és ni molt més que s'està dient i per unes condicions, perquè s'està dient que eh, se va incloure eh, clàusula de recompra i no va haver clàusula de recompra. Sí, se parlava d'una quantitat, Manolo, astronòmica de 13 milions eh, d'euros per, al, per al València, pel traspàs de futbolista Murcia del, del juvenil, per Toni Martínez. Al final, Manolo, la xifra no va eh, arribar al milió d'euros, no va arribar a al milió d'euros. És cert que aquesta quantitat inicial de traspàs podia voler-se superada sempre que el futbolista primer tinguera presència en el primer equip del West Ham, després jugar una sèrie determinada de partits, finalment Manolo, el West Ham, el traspassara o el futbolista accedira a la selecció espanyola absoluta, a partir d'ahir tot això sí que li, li repercutiria eh, econòmicament al, al València, però la xifra de traspàs ni molt menys, Manolo, arriba al milió d'euros. Este matí Toni pues, ha realitzat el seu últim entrenament amb els seus companys en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, també han estat allí representants, els seus representants, s'estan intercanviant eh, les últimes documentacions entre València i el West Ham i probablement demà se faça tot eh, oficial, futbolista que anirà en mm, un primer moment a formar part de la segona, del segon equip del West Ham. Uh -huh. No del primer equip, sinó del segon equip del, del West Ham. Al futbolista no han transcendit les xifres, se li donen molts diners. El València no pot competir tampoc en la fitxa que el West Ham ja actualment li paga un juvenil. Vull dir, mm, fitxa, Manolo, equiparable a fitxes de la primera plantilla del València. És impossible competir amb la Premier en aquest sentit. Davanter també, Manolo, que era l'última opció eh, per a Curro Torres, que estava cremat o que estava podrit perquè davant d'ell tenia altres quatre companys que contaven més eh, per a Curro que ell. A més, acabava contracte el 30 de, de juny i al final pues, eh, el València està d'acord en que isca, ell se'n vol anar, guanya molts diners i a partir d'ahir pues, demà Manolo probablement se faci oficial esta, esta operació. Que vigilen. Que vigilen perquè no és l'únic futbolista de l'escola que està pensant en eixir. Que vigilen. I crec que no és un problema de tècnics de l'escola. Crec que n'hi ha molt bons tècnics en l'escola. Des, de, des del tècnic del filial, perquè a Curro el donàvem per morts i s'ha alçat i ha deixat el, el Mestalla, que crec que per primera volta en molts anys no patiran les últimes jornades per a mantindre's. És de veres. Fins als tècnics del juvenil, a Javi Sánchez, a Miguel Ángel Ferremista, me consta que n'hi ha grans tècnics en l'escola. Però me consta que l'organització de l'escola des que està José a l'Esanco no és la que hauria de ser. Per això dic que vigilen. Que vigilen. De fet, és és ho ha comentat abans, Manol, un detall, de tots els davanters, juvenil eh, o més talla, és l'únic internacional. És cert que no ha estat en l'última convocatòria, on sí ha estat, per exemple, eh, Toni Lato, però en les anteriors eh, havia anat en, en totes i és l'únic eh, davanter internacional sud amb el que avui en dia compta eh, la cantera del, del València pues, com deia, que vigilen. Eh, la cantera no, però el primer equip treballava avui sense el senyor Neville, que està amb els 60 milions d'anglesos, i que tornarà demà. Per això l'entrenament de, de demà és de vesprada. Sí, Anglaterra, que per cert ha perdut davant... Eh davant Holanda, comença marcant Anglaterra, s'ha refet Holanda, ha tornat a marcar el davanter del Leicester, Jamie Vardy, en la seva segona presència com a futbolista eh, defensant la samarreta de la selecció eh, anglesa, i demà és cert, Manolo de Vesprada ja se reincorporarà a la sessió preparatòria Neville. De fet, demà el València pel matí descansa, treballarà de, de vesprada per a, entre altres coses, pues, comptar ja amb tots els internacionals i comptar també amb la presència del seu tècnic Gary Neville. En efecte, d'un Gary Neville que avui ha jugat amb la... o ha estat amb la seva selecció jugant, no? Eh, ojalà jugara, perquè això voldria dir que no seria entrenador. Ha estat en la <laughs> seva selecció que, eh, al igual que la resta d'internacionals que té el València. Per cert, de jugadors que pot recuperar el València per a les Palmes, encara es pronte. El que sí sabem que intenta recuperar-se per a jugar davant el Sevilla és Cherisev, que està apurant termes eh, d'una manera eh, sacrificant-se bestialment salva en la gàbia, a veure, no arriba segur per a les Palmes, no. eh, i la idea és intentar que arriba, que arriba el partit del Sevilla. Sí. Ja veurem si arriba el del Sevilla. Sí, anem a recapitular, per exemple, Baixes per el compromís del cap de setmana, no estarà Enzo Pérez, no estarà Cancero, no estarà Xerixef, tampoc estarà Gallà, però és cert que el València no descarta la presència de, de Xerixef Manolo per al següent compromís de, de Lliga, el que es disputarà a Mestalla davant del conjunt del Sevilla. Avui, respecte als internacionals, ja han regressat Paco Alcácer i Santi Mina, encara que també amb molèsties musculars, sobrecàrrega muscular en Santi Mina, que va participar en la eh, victòria d'ahir de la selecció sub-21, i que ja veurem si Mina Manolo també salta o és baixa per a jugar a l'insular davant del conjunt de, la, de les Palmes. En principi, principi, ha arribat amb aquesta molèstia eh, muscular. També ha treballat per primera vegada eh, Fuego. <laughs> Bueno, pues ja veurem eh, exactament com queda a, hores de, eh, o a efectes de eh, poder recuperar efectius de València per a partir de les Palmas, partit en el que jo crec que se juga moltíssim l'equip de Mestalla. Internacionals, que han fet, Salva? Bueno, pues eh, han fet moltes coses, Manolo. Els últims en eh, jugar avui, partits de classificació per a, la, per a la Copa d'Àfrica pues, han sigut eh, Fegulí amb la seva selecció, la d'Argèlia, uh mhm. -huh. que ha igualat a 3. Fegulí ha sigut titular, ha jugat 76, 76 minuts. Per cert, també el futbolista del Llevant d'Unió Esportiva, Medjani, ha jugat com a titular, ha sigut el capità de la selecció d'Argèlia. Mustafi com a titular també ha participat en la victòria 4-1 uh -huh. d'Alemanya davant eh, Itàlia. No ha marcat, eh? Kroos, Gotxe, eh, Héctor, que és un defensa, i Ozil i victòria important d'Alemanya, 4-1 davant eh, Itàlia, després del que li va córrer l'altre dia davant eh, Anglaterra. Portugal, amb André Gómez com a titular, que a més ha jugat 74 minuts, ha superat 2-1 a la selecció de Bèlgica i també Abdenur ha sigut titular en l'empat a 0 entre Togo i Tunis. I Tunísia. Tunísia. El eh, eh, jugador especial s'ha retirat avui el últim porter que va guanyar un títol amb el València Club de Futbol, Timo Hildebrand 38 tacos, ¿no? 38 tacos. Mm. Un tipo peculiar eh, sobre sobretot un porter que iba a arribar a les expectatives que havia alzat, bàsicament perquè venia de ser el millor porter de la Lliga Alemania. i a més un servidor que en aquell moment feia el gol sense fronteres en Ràdio Lom, amb Rafa Monzón i se xuplava molts partits del, del Stuttgart eh, jo també pensava que el València havia fitxat a, a un top class com a porter, però consta, sí. en València... Te vas desencantar les primeres de camí. Me vas desencantar molt pront, encara que mm. va tirar alguns partits eh, dignes eh, d'elogi l'alemany, però res a vore amb eh, el futbolista que va ser triat millor jugador d'Alemanya, que era el més mediàtic i feia els anuncis de les eh, marques patrocinadores de la selecció, vull dir, Però lo que siga, si en València i Xicó no, no acaba eh, o per millor dir, quasi ni has començat, però bueno, és el porter que defensava la meta en la final de Copa del Calderón, on el València guanya 3 a la Getafe, per tant, el porter de l'últim títol del València de la Copa del 2008 s'ha retirat avui Timo Gilderan. Del llevant d'una esportiva, Salva, en el dia d'avui treballen Bunyol, han fet exercici partidet, no? Sí, treballen Bunyol sense els internacionals Camarasa, Simau i Medjani, Ivan i Toño Manolo, que continuen els seus processos de Recuperació i treball per a preparar un partit que encara llevant li queda molt lluny perquè recordem Manolo jugarà a finalíssima davant l'Esport de Gijón el pròxim dilluns encara en un partit on se juga moltes coses el llevant d'Unió Esportiva finalíssima, cas de perdre pues s'adeu a la categoria, cas de guanyar encara s'enganxaria però tampoc tindria la certesa o la garantia de poder permanecer encara en primera divisió. Ha parlat eh, Feral, si te sembla, Manolo, escolteu el futbolista del eh, Lleva Antonia Esportiva, parla del descans, parla de que estos dies de desconexió li ha sentat bé a l'equip. La verdad que estos tres días que hemos tenido descanso creo que nos han ayudado para despejarnos un poco. Espero que, bueno, está demostrado hoy ¿no? en entreno que la gente tiene ganas de, de afrontar esta semana con, mucha, concentración e intensidad porque sabemos que el lunes tenemos un partido trascendental que vamos a tener que, ganarlo. Bueno, Fedal también le l'escoltem a parlar de la finalísima que le espera el Llevant Esportiva este dilluns, se vida o mort del duel de valesportín de Gijón. Sí, creo que será un partido de vida o muerte, ¿no? Al final estamos a un mes y medio de acabar la liga y creo que estos ocho partidos son son todos muy importantes, ¿no? Pero hemos perdido muchos puntos en el camino y, ya no tenemos margen de error. Yo creo que va a ser un partido muy, muy competitivo, muy mm, de, entrega por ambas, por, ambas partes, por parte del Levante y por parte del Sporting. Y, bueno, nosotros tenemos que ganarlo con la ayuda de nuestra afición. Federal que también sabe que la asignatura pendiente del Unión Esportiva es no sol se Guañar a casa, una de tornar a guanyar davant Sporting de Gijón, sino que a partir de ahora comenzar a puntuar Domicili. Sí, en casa no hemos hecho un mal año, ¿no? Yo creo que, que, hemos estado bien, ¿no? Pero en el campeonato hay que ser regular y, fuera de casa también hay que sacar puntos, ¿no? Cuando no se puede ganar, pues hay que intentar empatar y, y al final pues los puntos se van sumando y, y al final los empates también son muy buenos, ¿no? Y como te he dicho, en casa hemos ganado muchos rivales directos y hay que seguir con esta dinámica, pero ahora pensamos en el Sporting, pero hay que, pasado el partido del Sporting también, cuando vayamos fuera tenemos que intentar rascar algo siempre. ¿Alguna cosa más, Salvador, del Llevant Esportiva? Bueno, que el presidente del Levante Kiko Catalán ha asistit este Correcte. dimarts en companyia de Paco Fenollosa, president honor del Levante Unió Esportiva, també del director de comunicació Alberto Gil, han assistit al Camp Nou a aquest eh, homenatge multitudinari de las últimas horas cap a, cap a Johan Cruyff. Per cert, molt bé el Llevant en eh, l'assistència a l'homenatge al eh, funeral per eh, Johan Cruyff, que va jugar en el Levante Unió Esportiva, encara que aquella història desgraciadament no acabarà massa bé, és una pena perquè eh, eh, tenia talent per a, eh, haver muntat amb el Levante primera divisió si les coses que li bé eh, i molt malament el Barça que sembla mentida que un club que cuida tant estos detalls eh, no hagi cuidat el fet que la primera plantilla eh, s'hagi presentat sense el tratge oficial en el funeral de Johan Cruyff i allò semblava una romeria de modelets més que eh, un funeral cap a la persona que va canviar la història del Futbol Club Barcelona. A, a voltes passen aquestes coses. Per cert, també, del Llevant d'una esportiva que ha destituït l'entrenador del Futbol Sala, eh, José Manuel Escrits. Eh, sembla, pel que me conten, eh, que se queda Braulio, que és el segon no en Braulio Vázquez, eh? Se queda Braulio, que és el que estava de segon d'escrits. I jo, sincerament, i sé que son, no sóc ningú per a donar <laughs> consells, però tenint a un dels millors tècnics espanyols en València sense treball, com és Eduardo García Miki, que a més és del llevant de tota la vida, què voleu que vos diga? Me sembla, eh, bueno, pues estrany que aquest matrimoni no arribe a produir-se deia eh, abans que Cruyff va canviar la història del Barça, probablement perquè confiaren en ell i en la seva manera de ser. Eh, a lo millor, si confiaren una miqueta més en Miki, que és un entrenador eh, que és exigent en el seu dia a dia, eh, però que ahí està el currículum de Miki, pues igual eh, ell van començar a escriure una pàgina de la seva història eh, en la secció de futbol sala, i si no que li pregunten a Juan Carlos de i a Vicente Fallos què és, què, és el que va passar amb el a València de l'any 2000. 12 i 14, tanquem la primera part informativa i entrem en el debat del terreny de la tertúlia, per el terreny, perdó, del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Així, a Esports d'un altre nit fins a la una de la matinada. 97 nit. La tertúlia. i 16, alguna cosa li ha passat a Carlitos Bosch, se mos ha caigut, i així que se quedarà un rato amb nosaltres més eh, folgado, que està així mirant com sempre, està mirant gol, ell no para, eh, agarra l'iPad i es comença a mirar gols, a no sé què, a tal. Beso més con Pablo Leiva. Hola Leiva, què tal? Bona nit ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues eh, un poco acatarrado, pero bien. Pero Estem tots igual, ¿eh? El nada. que no ha caigut està a punt de caure. Eh, Alex Pla, bona no, nit. No, no, jo estic en plena forma. Tu estàs en plena... Estic, estic a tope. <laughs> A bona tope, nit. no? Sí. Perfecte. Bueno, pues eh, vos recordem la pregunta d'esta nit eh, i és alinearíeu futbolistes que acaben contracte el 30 de juny? Eh, tenint en compte el que s'està jugant el València, el, les mostres de desconnexió que han donat alguns en els últims partits, eh, les notícies que venen avui, per exemple, des de Turquia, de la decisió de Feulí, que jo crec, a mi, com Folgado, coincidís que en ell, me sembla estrany que un futbolista així pugui acabar, igual és que només va per la pasta en Turquia eh, eh, no sé, hi ha moltes coses a parlar i moltes coses lògicament a, a intentar eh, vislumbrar en aquesta història on tornem a dir, per a que després no se mos acuse de tirar cap a un costat cap a un altre el futbolista i el seu representant continuen dient, de fet són declaracions que ha fet esta desplada a Superdeporte que no tenen res firmat i que la seva primera opció és València <coughs> però si la primera selecció fora a València senyors duguem des de que arrencà en agost a, a desembre quatre mesos i tres de l'actual ja a punt d'entrar en el quart mes de competició són 7-8 mesos, ja temps de sobre per arreglar aquesta història i més tenint en compte que Feguli és un futbolista que des de l'1 de, de, de gener pot negociar lliurement amb qui vulgui sense passar per el tamís del València Club de Futbol. Dit tot això, venia a dir-ho per la pregunta, alinearíeu jugadors que acaben eh, contracte a 30 de juny? És la pregunta que vos fem el dia d'avui, després direm les eh, respostes. Lògicament, hem de parlar de tots els noms propis que ha donat de si eh, en el dia d'avui. Hem de preguntar-vos, com, si, eh, com he dit jo al principi, en l'editorial eh, en, que he fet, si la perspectiva vos ha canviat una miqueta l'estat d'ànim, perquè jo continuo mirant el calendari, continuo mirant les prestacions de la plantilla i continuo tenint molta por. Jo no sé si el fet de que la gent hagi ha pogut oxigenar-se, apartar-se un cap de setmana del futbol, eh, tal, eh, eh, vos fa veure d'alta manera les coses, però és evident que per menys per a mi no és així eh, i per això vos, després vos preguntarem <coughs> esta història si eh, les vacances vos han fet canviar la perspectiva perquè jo tinc la percepció, senyors, de que el partit de les Palmes és molt més important de lo que sembla en un principi. És que, de, és que de Pedro les Palmes, ahí sí ja te claves en el fang, però fins al coll. Yo, Manolo, lo, lo que percibo un poco por la calle, amigos, conocidos, gente por Twitter, eh, es, es que hay miedo real. Hay miedo real porque Eh, si tú no ganas en el Estadio de Las Palmas eh, a un equipo que realmente está mejor que tú, que juega mejor fútbol que tú, eh, tú te metes en un problema muy serio porque luego te viene un calendario muy fuerte y estás lejos mm, teóricamente aún del descenso, no estás tan lejos, pero por puntos y por lo que pueden ganar los de abajo, estás cerca o, con seis puntos probablemente cerrarías la permanencia pero es que eh, con 6-6 puntos el Valencia hay que recordar que en este tramo de la temporada, en la primera vuelta, no ganó ni un solo partido. Entonces, eso es un claro ejemplo de que los rivales no son fáciles para el Valencia y también hay otra cosa que se llama el miedo a las piernas de los futbolistas. Eh, estos futbolistas no están hechos para pelear el descenso. Estos futbolistas, si tú te plantas en las tres últimas jornadas a tres puntos del descenso, eh, les va a costar mucho asumir la presión que conlleva el jugar por mantener la categoría. Y, el resto de equipos sí que están hechos para eso. Tú ves al Rayo Vallecano, ves a, equipos que están ahí abajo, el Granada. Es que eso cuenta de lo que se en un, en un primer momento. ¿eh? Y al final, los futbolistas, incluso la mayoría de todos ellos, de todos esos equipos, ya han jugado en ese contexto. <coughs> pero ¿cuántos jugadores del Valencia han jugado por mantener la categoría? eh, son pocos. Entonces es, es muy complicado, ¿eh? la situación es complicada. A mí sí me sembla, y le, le preguntas a la que más paterna, que també en el vestidor ja comença a haver-ne un aport eh, real al que està passant i a la possibilitat de, de, de clavar-se eh, en, en, en una lluita per la, que, per la que no estan mentalment preparats. Sí, després del que va ocórrer en l'últim compromís del València eh, a casa davant del Celta de Vigo, està clar, Manolo, que la Pors ha, tornat a instal·lar-se en el, en el vestidor. Però bueno, jo continuo mirant el calendari, Manolo. <clears throat> Abans parlàvem del Llevant Unió Esportiva. Este cap de setmana, Manolo, hi ha duels eh, directes... Però això el, el pari de les Palmes. És que no que... sols eres tu. Però és que hi ha duels directes, Manolo, que van per, per baix, està l'Esporting Llevant Unió Esportiva, està el Rayo Vallecano Getafe, està el Granada Atlètic Club de Bilbao, jo torno a dir, me resistisc a creure que, que el València perga la categoria eh, tenint el calendari que tenen els de, els de baix jo crec que el València i l'altre dia ho van comentar, <clears throat> igual sumant un punt Manolo, o guanyant només un partit mm, se queda en primera divisió conforme eh, lo barata que està en guany la, mm, la permanència tu saps doncs que, que per no patir has de guanyar-ne dos pues jo crec que guanyant-ne uno ah, tu creus jo, jo dic sí. per a no patir, per a no creure. Jo crec que sí. al final... Per a fets tangibles, en dos de fet, tanques. és que ho hem parlat molt de voltes. A mi no me preocupa que el València perga la categoria perquè no la va perdre. Vull dir, estic convençut que no la va perdre. Ojalà. Jo, jo el que crec és que, primer, sí que de que la sort és que estem funcionant eh, per demèrits dels altres. Exacte. Això per una banda, jo l'últim partit és a Mestalla... És que remonten que els altres guanyen, eh? Sí. Jo... Llavamos dues directes, eh? Jo... Esta setmana i les que venen. L'últim partit a Mestalla jo aniré en temps a Mestalla davant del, del Celta Vigo, que és el millor que uno pot fer en esta vida, que és anar en temps als, als, als llocs. I, I anava d'un bar a un altre i la gent tirava d'àlgebra, la gent estava fent matemàtiques i, i vos ho dic en sèrio. Entonces, és que això, això que me dius jo, és, és, molt interessant. Jo sí que crec que l'aficionat és conscient de que n'hi ha un aport eh, probable de que passe, però dins del club el que trobe jo, i jo l'últim veig estava mirant una tertúlia eh, en una televisió nacional uh mhm. -huh. i estem parlant del cas de l'Atlético de Madrid quan baixà, que contaven que dins del club ningú es pensava que l'Atlético de Madrid anava a baixar, però ningú, estaven convençuts que això era impossible. No de... Com anava a baixar l'Atlético no de Madrid? a l'Atlético de Madrid. Eh, Àlex, jo que ja tinc una edat, tinc 45, jo tinc plena consciència del que va passar en 86. Sí. I això de... València com va baixar? és, el València... Entonces, és, que, és que és exactament el mateix. Jo crec que pot ser que estiga passant això. Per això, quan tu estaves lligant, la por... No, la por no està dins del club. Dins del club no dins se barallen aquesta possibilitat. Club, dins dels que manen en el club, no. Dins del que manen. Però en el planter vols dir que sí que... A mi me consta que n'hi ha, ha futbolistes que, que, que comencen a voler la posita real. Yo creo, Manolo, que hay gente dentro del club uh -huh. gente que manda en el club o que tiene cierto poder en el club, que si el partido de Las Palmas no se gana, que ya están pensando que si el partido de Las Palmas no se gana, eh, la cosa se pone pero muy fea. Pero es que el, partido de Las Palmas puede no ganarlo perfectamente. Quiero decir, a día de hoy, eh, eh, yo es que ya quiero ir más allá del calendario, que el calendario que hay es malísimo, quitado de un par de partidos, en teoría, y digo en teoría, asequibles, es que el peor enemigo que tiene la Valencia es el Valencia mismo para mí. Es que me da igual el calendario que hay y contra quién nos queden los, seis próximos partidos. Es que el, enemigo es el propio Valencia. Es decir, el Valencia, eh, cuando tienes la sensación de que cualquiera te puede ganar, es que has tocado fondo. O sea, cuando llega a esa sensación, es que has tocado fondo. Entonces, claro que tienes que ir al Camp Nou, claro que tienes que ir al Bernabéu, claro que tienes que jugar al Villarreal, claro que tienes que jugar contra el Sevilla, que en teoría fuera casa no gana, pero es que va a llegar el Sevilla y tal cual está esta temporada, es que va a ganar. <laughs> Ah, e-, ese comentario <laughs> también me lo ha dicho mucha gente, <laughs> muchísima gente. Y ese comentario yo le sentía de voz. Y Emery lo va a celebrar, además. Sí, sí, El legales que mostré, tú volás. Y ahora mismo, ahora que has dicho Emery lo va a celebrar, se me viene otro caso de un equipo que tenía buen equipo, que es el Villarreal, que descendió en la última jornada con el Tamudazo en eh, Vallecas. el, Tamudazo en Vallecas y el Atlético de Madrid ganando en el Madrigal y Godín haciendo lo que hizo. Te va a ir mes, Pablo. Eh, aquel Villarreal estigué 20 minutos en descenso. No estigué no, ya Y a més un duel, ya un duel eh, Valencia villarreal en los últimos jornales de Liga y con que hi ha molta memòria de lo que va ocórrer. Home, t'esperen en el ganivet. En aquell partit en Mestalla, on el Villarreal se'n va anar cap el a la... El famós gol de Jonas, el de l'últim minut. Cap a la segona divisió, mm, vamos, no te van a tirar una mà, te la van no, a tirar, no, no, no, no. Te la van a tirar al coll. El... Estan esperant-los. I és un comentari de gent del club, vull dir, van a tirar la mà al coll si poden per a baixar-nos claro, a, a segona divisió. Claro, sí, sí, sí. és es que el problema es que eh, comentamos muchas veces, yo en los últimos años el Deportivo sí, pero el primer descenso del Deportivo yo no me lo esperaba, era un equipo Eh, que, tenía buenos jugadores, eh, que, había indisciplina o que el técnico también eh, pues no supo manejar la situación. Pero, pero ese deportivo no, cabe la lógica que, bajara a segunda. El Atlético de Madrid que comentas no tiene lógica que, bajara a segunda. El, de, Villarreal tampoco. Hay equipos en los últimos años que, el Betis de Pepe Mel, el que <clears throat> al final cambian a Mel y la imagen de Rubén Castro llorando en el banquillo. Ese Betis ese Betis, eh, cuando terminó la primera vuelta, nadie imaginaba que iba, a ir para el hoyo. Y es que estamos diciendo que el Valencia, pues sí, necesita puntos, pero es que el Valencia no consigue los puntos. El Valencia lo que necesita para mí es definirse. Y yo supongo que ahora más adelante, por lo veremos, cuando tornes a través el tema de Sofian Febulí, yo creo que algo te abore también la indefinición. Yo no sé si ni ha problema conmigo, porque porque están Vallant el mambo desde Tu, Entonces, yo no sé si n'hi ha un problema econòmic. Jo pensé jo... que econòmic no és. Jo, jo penso que el que n'hi ha és un desgovern en el club i és eh, una teoria que explica moltes voltes. Perquè tu tens un entrenador com a situació final del colorari, del rosari de despropòsits, afegit a un propietari i a una, i a una presidenta que no ho són a temps total de València. No hi ha executius a temps total en el València que el seu dia a dia, des de que s'alcen fins a que s'exciten, siga el València Club de Futbol i que puguen prendre decisions. Yesina no puede funcionar un club. Yo además, eh, Manolo, eh, antes de ir al tema Feguli que iremos después, sí. yo recibiré palos, porque el, pero yo, yo estoy con el jugador, ¿eh? Ah, en Feguli. Yo estoy con Feguli. Bueno, des después, després entrarem en Feguli, en efecto. Pero yo creo que lo que tú dices, en efecto, no es una casualidad. no es, Un... que el València estiga y además i a més y eh, sin el editorial de les 11 i mitja, és una consecuencia de lo mal que se fet tot el València està ara on està la Lliga per lo mal que s'ha fet tot. Direcció, eh, tot. Escola, màrqueting... Tot el club en si és un, de, és, és un desgavell. Es que esta temporada da para, da para escribir muchos libros, ¿eh? Esta temporada... I tendré per va dir que volia... Que el València no anava a firmar un sponsor per més de 10 milions d'euros y taca la camiseta mm. per dos partits de la Europa League en una casa d'apostes. Però és que la pregunta, Manolo, seria que... Eh... Vull dir, ¿qué és lo de menys? Que evidentment per, no, no, no, per, no, no, el València no està per ahí, però és una més de la successió d'esdeveniments que duen al València mm. a estar, com diu Pablo, estan plantejant-se que si el partit de les Palmas se perd, se pot ficar molt malament la cosa. Ah, han tingut que arribar ahí per a que se donen en compte. Clar, entonces, quan hi ha aquesta indefinició i aquest en tan enrarit, és normal que se produzca una diaspora de jugadors, de tècnics, Es normal. La Chem no sabe qué la no le espera... Bueno, sí que sabe una parte de, que lo, de el que no le espera, que no le espera Europa la temporada que ve. Estoy hablando de patrocinis, estoy hablando de xocs que vulguis dur casi, de xocs que vulguis mantindre así. Entonces, un como como Sofian Febulí, pues el, lo que te davant ara es yo ahora hay que ver no va a echar Europa. Así yo no sé qué mana. Así yo no sé qué estructura deportiva ni nada. No, no. Así, Así es que Manel no, sé no, donen señales de preocuparse. Pero es que por Entonces, eso, por eso, eso, por eso, eso estic ¿Qué es el problema Pablo? del Si el de edad nos preocupa que els posa, jo que me'ls enduc, com me vaig a preocupar? Però això és normal que la gent, i jo entenc a Sofian Feuli, si és per ahí, però no a Pablo, sí. jo entenc que Sofian se vull ganar. Sofian que porta 6 anys, 6, 6, pues un xor que s'ha de així molt, que de repent, no, és que no n'hi ha acord econòmic, bueno, és un problema econòmic o és un problema que així no se sap què n'hi ha, així no se sap on se vol anar, així no se sap res i és normal que la gent pega a fugir. És que el major problema de, de que... Jo ahí no, no compartís perquè està exactament igual el club que quan estava en uno i ell amb uno haguera continuat. Això t'ho assegure. No, ell però... tenia camerat en uno i ell a, a uno li anava a treure els diners eh, que ell Eh, eh, eh, estimaba pero, sí, tal y continuar. pero tampoco tampoc, sí, però, mateix, en lo que digo Alex ha de haber, no haya un tope salarial, pero ha haber una política de shows hmm. mm, en, el Valencia en el Valencia que afecten a determinados futbolistas y a determinados rendimientos de futbolistas hmm. voy a el tope salarial de Valencia está en X. El tope salarial de Valencia actual ¿quién es? Saben que Negredo cobra mes que pero, per davall de Negredo está, está Parejo, eh, está Otamendi, está Enzo... Piatti un poco... Está Alcacerada, mm. Gallá, Piatti que, que ha puchat, Feguli que vol acostar-se a lo que cobra, o que vol igualar lo que, lo que cobra Parejo, pero no hay una política tampoco de, de, de sous però man... definits en el Valencia... és, jo crec que Àlex se refereix a això vull dir, este futbolista és Fegulí, el seu rendiment és tal, pues a partir d'ahí li podem oferir X jo crec que el València no s'ho planteja perquè hi se baremo de fiches o de sous, ¿no? El pero yo creo que cuando vayas a fichar, el tema económico va, va a ser importante, evidentemente. Pero, pero yo es que creo que tú ahora mismo cómo seduces a los futbolistas para que vengan a Valencia. Porque la situación claro. está en que no hay nada claro en el equipo, en el club, eh, institucionalmente nadie asegura nada. I això no vol dir que el club no tinga bons professionals. Correcto, sí, sí, totalment. I abans hem posat, en el tema que ara parlarem també segur, Toni Martínez, hem posat un exemple jo crec que l'escola té molts bons tècnics val? però en aquesta escola des que se n'anà Rufete i crec que en Rufete més com a director d'escola que no com a director tècnic del club per a fer fitxatges perquè els seus fitxatges hi hauria molt que parlar però coordinant l'escola mm. escolta, el que té de tenir t'ho diu li agradaron o no li agradar Te diu tio tenia una idea tenia tal. Se sabia hasta el nom de l'últim nano que venia a entrenar. Tenia un projecte definit. Tenia un projecte, projecte definit. definit. Eh, apretava la gent i fiscalitzava el treball de la gent, de qualsevol dels empleats que estigueren baix la seva jurisdicció, que ara aquests mateixos empleats te diuen jo no noto pressió ara el meu treball des que se n'ha Rufete, eh? Jo vull saber què fa el senyor Alessanco. Jo crec que, que hi dos... Sí, sí, que, que... tres punts clave en tot esto, porque, bueno, dos. ha dos nombres clave. Y yo creo que es para, para decir de dónde venimos y en qué nos hemos convertido. ¿De dónde venimos? Rodrigo Cayo. Sí, a partir de ahí, contigo empezó todo, que digan los Correcto. A partir de ahí arranca todo el que es el desgabell estructural del club. Con Rodrigo Cayo ya las cosas llegaron a un punto y final que se demostró que la situación era insostenible, terminó con la salida de Rufete, de Ayala, de Salvo, lo que todos conocemos. Pero el nombre es que es Rodrigo Cayo. Y el último yo diría es Pedro Mosquera. ¿Y por qué es Mosquera? Porque es lo que te va a pasar en verano. Mosquera, ¿por qué no viene a Valencia? Es un jugador que ni, sí, a teo ni a teorías. Sí, hay teorías y yo una de ellas la comparto y sabes cuál es, Manolo. La de... Que utilizarien el València per a... Totalmente. Altres me diuen que allò va ser una renoventa. El renovaren para venderlo per pasta este estiu y el jugador no se n'anarà per pocs diners. Yo, pero yo creo que es tú ahora mismo Mosquera hace dos años o cuando estaba. Era en Pasatolidos a Mosquera de Vindre. Y cuando va a plantear el Deportivo la renovación del seu contracte, ya está ahí camino de Valencia. Correcto, es que, pero es que Mosquera, normal que no quiera venir. Si es que allí se han tirado 11 jornadas sin ganar o 14 partidos sin ganar y el Deportivo, que, también están problemas ahora eh, en la Liga, pero es que no pasa nada. Es que la situación que viene allí es mucho más tranquila. Es que esto es un cachondeo a los profesionales serios les gustan los proyectos serios. Porque se fue ah, Valverde de aquí. Claro. porque no quiso continuar, mejor dicho, mm. Valverde. Tochi 34, venga una pausa, en llegim Twitter y continuem en nos propis, que ni sobre, la taula para hablar parlar. Hem tornat de vacances, pero a molta la que tallar, eh? Fins a la una, como siempre así a Esports 97 nit, en la 97.7 Radio Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la tegua obligatoria. Sports Esports 97 nit, el teu equip, la teua radio Que no, que no, que no, que a més eh, Pau Folgado, que se que que está así a que te mola el tuiteando, Pau claro que sí La casó que va a tener será Folgado El tuiteando. La tuiteando. encara que... No hi ha un altre millor, de moment. no, no, no, evidentment, evidentment. No hi ha un ja... Algú coneix alguna... A ah, sos ja un èxit, eh? Algú no hi coneix alguna cançó que parla del tuit, del tuitear... De tuitear. Que mos ferisca, comparem, i si hi ha que canviar, se canvia. Correcte, claro. mira si és fàcil. Clar. A veure, eh, per exemple, Eh, sobre eh, eh, la pregunta que este en fent, que si la gente le jugadores jugadors eh, que, que acaben contra el 30 de junio caña de Mestalla un millón la pregunta es ¿Ficarías en la banqueta entrenadores que acaben contra el 30 de junio? El catastro que se pregunta, ¿es posible que Neville no se siente en el próximo partido de la semana que viene Juan de Ramos? Ahora. Vos tornem a donar la informació que ara parlarem, que ha donat Salva. Torna a dir, respectant la informació de la resta de mitjans de comunicació, nosaltres tenim alta, i com tenim alta la donem. I és la que tenim, que en les últimes setmanes, per no dir en els últims mesos, cap persona del València Club de Futbol s'ha posat en contacte amb Juan de Ramos ni en el seu entorn. Per tant, jo... Eh, hi ha un detall també molt significatiu, Manolo, perquè s'ha contat que, que Juan de Ramos eh, ha estat en les últimes hores a València. Sí. L'última volta que Juan de Ramos va estar a València va ser el maig passat en un, con, en un com a ponent en un congrés dels eh, metges de la Lliga de Futbol Professional i ho sé perfectament perquè jo vaig participar en aquest congrés, vaig coincidir amb Juan de Ramos, me'n vaig anar a dinar en companyia d'altres eh, participants en el, en el congrés en Juan de Ramos i sé que és l'última volta que Juan de Ramos en companyia del seu fill, que per cert fabrica cervesa de forma <laughs> ah, artesanal, de, fer, de forma artesanal pues això va ser l'última volta que Juan de Ramos va estar en València. Perfecte. Pues eh, esa és la notícia que donen. Ara, què pot passar si el dissabte palma el València en les Palmes? Mireu, Vas a semblar contradictori, però vaig a dir-lo. Jo crec que no va passar res a nivell banqueta, però no descarte res. Vull dir, va ploure demà? Jo crec que no. Però, si en un moment donat apareix un núvol, vull dir, jo no dic que vaig a passar res, o no puc assegurar que vaig a passar res. És més, crec que no, però no descarte res, perquè jo crec que la situació, si se palma en les palmes, valga la redundància, va ser dramàtica. Continuem llegint. Eh, diu Tino Sánchez que ell no alinearia perquè estan pensant a on se'n va. Raquel Ponce... Eh, res. Diu Enrique Andreu Crespe, diu muchos que han renovado tampoco los pondría. Eh, Christian Diu solo se aporta algo en este momento a la necesidad. Fegulín no aporta nada, como era alguno más. Ojo con perder en Las Palmas. David Amigo Moya, no porque no rinden, se pasean por el campo. Un canterano le echa más ganas. Fegulín ni banquillo ni reserva. Pedro Sismo si solo fuera los que acaban contra el 30 de junio, estaría solucionado. José Castelló Jimeno. Espera, que estén pero así. Y la página Volta. El, el, nuevo del, del, Twitter es una miqueta fotuda, ¿eh? Espera en tablet. Abore. Motoritzat diu, no cobrem fins al 30 de juny, doncs han de defensar la samarreta que defensen fins a aquest dia. Xema diu, no, perquè ni estan ni se l'esperen. MBB al gira, diu, sí, si rinden i s'impliquen com a professionals. Si no, acaben o no, este año enseñaré la porta de salida. José Castelló Jimeno, ¿por qué no? Es como si te preguntan, Manolo, si esta noche vas a ir trabajando que, sabiendo que tu contrato finaliza en, en marzo. Mira, Mick, si el futbol fora un, un treball com la resta de treballs, este cosa les admetria, però com no és com la resta de treballs, te admet la tengo opinión, la respete, pero no es comparable. Dit eso. Edu Pérez, alinearía siempre a los que mejor estén entrenando y rendimiento dan independientemente de las condiciones de su contrato. José Miguel La Piedra, yo sí porque no soy el único que no... Eh, eh, yo sí porque no el único... Eh, ¿Por qué no, El único que ya no tendría minutos Pero a mí sería Mateo, no, con Badir Carbón y la entrevista de Fons 10. Así. Y ahora es ver aquí vol en que ve. ya no está... Tavo de Benimodo. Eh, a ell ja, eh, i a eh, eh, Esteban els enviem a les que estiguen en el tindrem nosaltres. Alinearia jugadors només compromesos amb l'escut. La morralla que s'amaga no ens val. També pensa que traurem els punts d'on siga. Jorge diu, sí, no estem per anar triant, que asseguren la permanència, després ja parlarem. La qüestió, diu Rodolfo H, no és defensa de, final, de finalització de contrato, sinó del nivell de implicació. Fegulí no, Cherisev sí. Eh, Nandiu diu, home, tu voràs, tu menjaries l'últim tros del bocata, els os com el bocata, són nostres fins al 30 de juny. Alex34 diu, el problema no és que finalitzi el contrato en marzo, és que no eh, haga... Ah, bueno, se referia a mi. Diu, el problema no és que no haga radio, és que eh, no és que finalitzi el contrato en marzo, és que no haga radio sin ganas, bostezando, ausente. Eh, en, això mai en la vida, almenys eh, per la que nosaltres respectaran Nandiu diu, felicitats per contracte la informació i altres mitjans, és d'altura, gràcies amic. Eh, Paz Pezel diu, yo si están implicados, sí, pero si están en modo fegulí, no. Luis Ibáñez diu, cobran, pues a jugar y que se ganen el dinero como todo hijo de vecino. Eh, <coughs> José A diu, en condiciones normales sí, en condiciones de poco profesionalidad no. La segunda de las opciones Es la que están demostrando Marc diu, tot que reste no el independientemente de acá el contrato o no, Y si suma a jugar. Sergi Bosch diu, Pero a mí que hi que jugar en tots, perquè entre lesionats, esborrats i acoplats no en fem prou, i el que juguem es molt seriós. Manuel Amigo Diu, un jugador como Gattuso lo que necesita el Valencia, demasiada indolencia. A Diu, nos jugamos, yo si no, eh, nos, eh, eh, perdón, nos jugamos no bajar a segunda y en el que mejor esté, sea Feguli, Eisef, una de salvados que se, se los queden en 2017. Jorge Méndez Méndez Diu no creo que vaya a meter la pierna si está jugando un suculento contacto en otro equipo. Ángel Diu, mira allá un un en uno, al Temps, Ángel Oquendo, Digo, los jugadores vienen desenchufados y jugando a otro nivel, pero la realidad de Valencia es, totalmente diferente. Palmatorio y acojono. Eh, Bigma diu, si del Valencia, sí, fins día. dia. a Montaseca es diu, tú ves a los tres de abajo sumando 11, 12 y 15 puntos de 24, yo lo veo imposible. Álvaro Jornet diu, ni els que han, no han renovat ni els renovats, porque Parejo, Barragan y Pieti han demostrat que sols corríem darrere dels euros. Y Steve diu, los últims partits de Febulí demuestran que no és un professional. Pode estar ardiendo Roma, si trabajas para alguien, rinde. Això perquè fa Febulí, <coughs> que perquè se veu la gent és, eh, eh, eh en este cas, eh, el que, el que més té assenyalat eh, en el dia d'avui. Bueno, dit això, i ja aprofite i vos pregunte tema Feguli que volíeu parlar a mi parlar. respecte una cosa que has comentat al principi del programa Manolo eh, respecte a que als futbolistes saps que el Neville té que, té que alinear en les últimes jornades de, de Lliga uh -huh. a mi em da igual que un futbolista ve contracte que un futbolista eh, se'n vaig com el Feguli Manolo i hi ha un gent que acaba de donar en el clau vull dir si el futbolista té compromís i si el futbolista s'esforça i, i es comporta com un professional fins l'últim dia que estigui així me té igual, vull dir, ser futbolista a jugar. Jo crec que Neville, eh, quan torne, eh, demà de vesprada, de mirar els ulls als futbolistes, ell ja ho sabrà, després de l'experiència de l'últim compromís a casa davant el Celta de, de Vigo, uh mhm. -huh. però a partir d'ahí té que tindre la valentia d'apartar a determinats futbolistes que aquell dia pues, eh, pegaren un pas enrere i van borrar-se mm, d'aquell partit i tirar a més futbolistes que estiguin compromesos. Jo crec que Neville ho, ho té fàcil, Manolo, en mirar a futbolistes ell sap uh mhm. -huh. és que tenen compromís i tirar d'això futbolistes des de ja i hasta que acabe la temporada i no contar amb el futbolista que ell pues, eh, no veig a compromès per qualsevol motiu. Vull dir, si ell interpreta que Fegulí no clava la cama perquè està jugant-se un contracte supermilionari en Fenerbahçe, <clears throat> eh, Inter de Milà, Tottenham, Liverpool, etc. O pel que siga, però, si, veu, siga, però si veu el Fegulí del camp no, de Llevant que no el pose. de, del Celta... Que no el pose, però si veu a un Fegulí compromès que li té igual, el contracte eh, que puc assignar en breu, pues, que, que l'alineé, però és Neville. Eh, qui coneix a futbolistes és Neville, mm. qui sap i si no, li pot dir Angulo, li pot dir Ocho Torrena, li pot dir el seu germà, eh, allestaran, que són molts, sap de futbolistes que tenen compromís i són futbolistes, Manolo, pues, a tirar d'ells eh, fins el dia d'avui hasta que acabe la temporada. Ho té clar, Neville té que fer això. Siga qui siga el futbolista que caiga, eh? siga qui siga. No, yo subrayo todo lo que ha dicho Salva. Al final no cuenta nunca el quién termina contrato. Sino, cómo se va. Correcto, hay jugadores que, en muchos clubes, por ejemplo, el mejor ejemplo <laughs> es el de Lewandowski con el, eh, con el Borussia Dortmund, eh, que se fue a uno de los rivales más odiados por la grada del Borussia Dortmund, se fue al Bayern Múnich, y Lewandowski se fue siendo un héroe e incluso con un, con un homenaje, con una camiseta muy distinto a lo que pasó con gotche eh, yo creo que al final tú lo que tienes que hacer es tener jugadores comprometidos, más allá de si se van a final de temporada o se van dentro de dos, porque ¿quién no nos dice que hay muchos que no terminan contrato, que se irán ante jefe Bully? Sí, claro, de Tomás es que incluso aquí ha habido jugadores que se han ido siendo extranjeros. Y algunos que no diguen, pero están pensando en anarse Siendo extranjeros, lo digo por lo del carnet que tiene que, que parece ser que tienes que ser haber, haber nacido en la provincia de Valencia para sentir más, más los colores, <laughs> aquí ha habido jugadores extranjeros que se han ido y, en el último partido, vistiendo la camiseta de Valencia, los han sacado los compañeros a hombros. Claro, sí, sí. Eso ahora es impensable, por Dios. Ojalá, pero eso ahora mismo es impensable. Ahora es un, un, un ambiente de un ambiente mercenario prácticamente muy preocupante. Yo en el caso concreto de, de, de Febuli, que, que, yo siempre he sido defensor de Febuli, el día... Un momento, del... que, que, quede bien claro. A mí como a futbolista, jo pense que és dels, millor, dels 5 millors futbolistes que té aquesta plantilla de llarg, a més. Crec que, a més, és el millor un contra un de la plantilla. I l'any passat me vaig barallar perquè el defensava moltíssim a Febuli. Però també és cert que en guany jo veig una implicació nula en Febuli. Igual que dic una cosa, dic l'altra. Jo, a, jo a nivell tècnic Eh, estoy de acuerdo en tú que yo, yo para mí es de los mejores que ni, ha, que, que ni ha a la plantilla a nivell de marketing, totalment desaprofitat Eso para un altre dia si, uh. si, si dona temps que ah, ho digues alguna volta i me haré un discurs procoherent la, la gran caguera a nivell de marketing que portem 6 anys en el club fent tenis i jugador uh mhm. -huh. siguen pràcticament 10 en tot el nord d'Àfrica però bueno se, ha passat un error desaprofitant i sa perla, pues, bueno, pues, va anar i l'ha desaprofitat. Eh, a nivell esportiu, és un Chorio que, per a mi, té molta qualitat, però l'altre dia davant el Celta Vigo jo per a mi ha sigut tu antes has parlat, has, has parlat del partit de llevant jo hi no noti això el dia del Celta Vigo sí que per primera vegada jo vaig notar algo estrany Yo soy muy defensor también de, de Feguli, pero coincido en lo del Levante. El Levante, la primera ocasión que tiene en el partido es de un Feguli que no está comprometido, de no chutar a portería pensando que tiene que marcar sí o sí. Y luego habían algunas carreras y algunas eh, ayudas. No dona defensa al lateral. Correcto. Pero también hay que decir, eh, yo esto sí, sí que se lo critico el que no esté comprometido ahora. A mí normalmente en el fútbol lo de la palabra mercenario no, no, me ha gustado porque creo que... Realmente en el, el, todos son mercenarios creo que al final, eh, si tú eres jugador o tú has nacido en Valencia, llevas la camiseta del Valencia y a ti te están pagando un millón de euros al año y viene uno de Inglaterra y te está ofreciendo 8 kilos, es un ejemplo, ¿eh? no tiene por qué ser este. Tienes que valorarlo todo, ¿eh? Sí, bueno, es, que es, muy es que es muy fácil hablar desde un contexto lejano, pero al final los jugadores, la carrera es corta. Con 36 años más o menos suelen dejar ya de. suelen retirarse. No la, mayoría, pero de media. No, Al final, después de eso, hay muchos que quieren montarse empresas, que quieren vivir del lujo, que quieren dejar una herencia em, la mejor si puede a sus hijos. Al final es que el dinero cuenta. Vamos a ver, en cualquier trabajo, si no, eh, gente que, se ha montado su propio trabajo le dicen, eh, vente a este, a este trabajo que te ofrecemos cinco veces lo que estás cobrando. Yo creo que la gente se está siendo injusta con Feguli. Él, ¿acaso cuando el Valencia abordó la renovación de Piatti, era peor futbolista que Piatti? No, no, sí, sí. Yo es que no sé si ha sido un problema económico el, el, tema de el tema No, o sentirse poco querido. Es que yo soy Feguli y a mí viene un club y va a renovar antes a, a, Que a mí, yo soy Feguli y yo ese día digo yo, cuando acabe el contrato me voy valentía. Valencia. Claro, yo. por, yo, yo por la relación y por lo que conocía a Sofian yo, eh, que sí, que el tema del, del, dinero es importante y, obviamente todos miramos el dinero, pero él es de los que se fija en otras cosas como esta que has dicho tú, de agravios comparativos, de, del sentirme querido, del ver proyectos de futuro, del ver tantas y tantas cosas que a lo mejor eso ha dejado de verlo claro he dicho, pues mira, esto ahora se va, a sumar a que el dinero tampoco lo tiene claro y es el detonante para que tome una decisión. No, lo que tú has dicho de marketing en, el norte de África, Feguli, es uno de los jugadores con más nombre. Llegó al Mundial de 2014 por delante de Slimani, de Brahimi, de Marez, que se está saliendo en el Leicester, de, Gulam, que, también es un jugador conocido en Europa. Al final, eh, aquí hemos hecho algo por, por darle ese perfil de jugador que puede vender camisetas. No, nunca. El, otro día Argelia presentó las camisetas. El primer... Estaba Marez. Pero porque ya le ha ganado la tostada, porque ¿cómo venden en Inglaterra Marez y cómo hemos vendido aquí a Feguli? Pues porque no has hecho nada. Sofiana es, Sofiana es oriundo del primer o segundo país, no lo sé, más grande de toda África, que es Argelia. y, y, es un jugador que ha sido escogido el mejor jugador de África. y no se ha hecho nada. Es que la gran pregunta seria els dos grans super ejecutivos del marketing que han arribat a València, Luis Dowens i ara Peter Draper, eh, veritablement i en, i, en, y en diners, en termes económicos, en xifres, ¿cuáles diners le han eh, portat a València, primer Dowens i ara Draper? Gran pregunta, 12 y 51, mi, no tenim no, no, resposta... Migajas. Draper Miquet, i Dowens, miquetes, eh? les miquetes, les miquetes. Pausa, vinga, i tornem per a parlar d'algun nom propi més. També, lògicament, el tema de la cantera avui amb Toni Martínez eh, ahir al front tenim que abordar-lo. Vinga. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional o pues encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale traca al móvil. Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 53, vinga, repassant tot el que ha donat de si la mm. jornada i el dia, també hem estat repassant digues, que salva. Una última, una última cosa respecte a Fegulí. Fegulí i ah, Alex, el... Con... De no, sí, Alex el coneix bé, eh, és un futbolista que soporta molt poc la crítica, li passa igual que a Dani Alves. El eh, que li va córrer l'altre dia en Mestalla davant el Celta de Vigo, que quan va aixir la gent li va, picar, li va pitar, uh -huh. va fer voler això no li, no li ha fet gens de gràcia. I jo... Després... L'altre dia hi hagué un altercat en paraula més alta catra uh a l'aixida de Fegulí de Mestalla després del partit del abandonava l'estadi. I jo, respecte a lo que dius de ja poden quins futbolistes pugen a l'avió o no, jo mm, no sé si Fegulí se pujarà a l'avió de les Palmes Pero qué es un futbolista que no aguanta la crítica Y ese día, ey, se al molfo molt fotut también voy a seguir defendiéndole. Yo no te digo que, el defensa... A, lo, que voy es, es un jugador que, que acepta muy poco la crítica y estoy contigo totalmente. Pero creo que Feguli es una de las personas mm, más nobles que tiene el vestuario del Valencia. Yo le subo sus últimes actuaciones. Eh, te vaig a dir allò de eh, permit, permitís que queda... Eh, y, eh, i critico lo que ha hecho en las últimas jornadas. Y en el ¿eh? vestidor, Yo lo critico. Y en el vestidor es un lobo solitario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. sí. Pero, pero eh, la mayoría de futbolistas de vestidor, no, eh? pero como es Feguli fuera del, del, del vestuario también. Es, es una ah, persona así, muy... La única volta que es... Que, así la única volta que un grupo ha anat a bloc... Muy introvertida. Muy, es, es muy introvertida. Sí. Eh, le cuesta mucho <laughs> expresarse sí, sí. o... Así o la única volta. En els últims que varios futbolistas de Valencia han fet piña espera per escaquejar-se de la llotja i veure el partit contra el Celta en una sala anexa al vestidor en una tele. Si ho digués l'altre dia, no se'n van de festa, no ixen a sopar, no queden pa dinar, no són un grup. Sí, sí. La resposta està ahí. Hombre, que no se vayan de fiesta, la verdad. Bueno, eh, Salva. Oye, que queden bueno, para comer, bien. Que algo para cenar, que bien. Pero... Habitualment, les plantilles quedaven sí, sí. i queden. Yo pues mira, una... Pero es que estos no queden. Ya, ya. Una de les coses bones que, que feia una Emery, que jo sempre he sigut... De... Lo poco gusta... No, no, no, no, vaig a dir-ho. Eh. Vull dir, quan, quan se fan les coses bé, sopars. era, pues, ises aparentment tonteries d'anar-se'n a fer rafting i tal, a mi això m'agradava. I s'ho va fer Dura grup, una volta, fora, perquè si no, el, el jugador que fa és arribar a les 10 del matí a Paterna, a obrir la, la taquilla, a entrenar, Tristes. me dutxe a les 12 i hasta l'endemà així no torna. Ah. Vull dir, ell vindrà a fitxar i au. forma part d'un en un... entramat de club clar, que se ah, preocupi per Efectivament, i, i un deport col·lectiu, perquè això no és tenis, això no... Un, un deport col·lectiu tens que conviure i tens que fer pinya. ¿Sabes quiénes quedan mucho de primera división a cenar muchas, no digo semanas, pero muchos meses? ¿Quién es? El Atlético de Madrid. ¿A que no te lo habrías imaginado? Pues claro que, sí, que no, lo imaginamos. no, no, claro que no lo imaginamos. Escolta, escolta, pero si es Boca que el futbolista isca de nit. Pero si yo lo veo bien, pero quedan a cenar... En lo que no busco un futbolista isca de nit, cuando té un a als dos dies, o cuando té que entrenar al Sendema, y se acoste mamat con fea la a las 6 del matí. Eso no es bo. Pero que una plantilla isca de sopar Pero además... se prenguen una copa fins a les 12 i mitja o la una... Sí, sí, sí. Yo, ahí es que es normal, es que... Eh, eh es que lo anormal sería lo contrario. Y en alguna ocasión, de hecho, han invitado a Simeone y el primero en decir que no va es Simeone y les ha dicho, así podéis rajar de alguna cosa que hago yo. Claro, A eso, Ufea, a eso era molde, de Luis Aragonés en pau descanse. Ya, eso eso tiene que hacer cualquier profesor o cualquier que tenga un puesto de autoridad de un grupo Me parece muy yo Yo, el, el que eh, jo continuo dient que això que feia una Iemeri, això està molt bé, perquè en, en l'últim partit contra el Celta Vigo, si se'n recordeu, Santi Mina, jo recordo que tira dos passes al 8, on no n'hi havia ningú. Uh mhm. -huh. Per què? Perquè no coneix els companys, no coneixen la seva manera de marcar-se, no se coneixen. No és un grup. Això és més de treballar no l'equip. grup. No és un grup. Això és més més de treballar l'equip, i aquest equip està molt mal treballat perquè no té un, no, no té un entrenador al capdavant, el dels 60 milions d'anglesos. Senyors, Eh, vos quedé molt poquet. Tema Toni Martínez. Què penso, bàsicament? Jo crec que més que el problema de Toni Martínez, que ja han contat eh, totes les versions agudes i per haver-ne del tema, és cap a on va la cantera del València. Yo creo que es el problema realmente de que Tony Martínez se pugui ganar al West Ham que después claro. triunfará uno chicos. Yo creo que el análisis lo hacemos en eh, actualmente cuántos jugadores de la cantera hay en el, la primera plantilla titulares. Gallá y Alcácer. ¿Cuánto Gallá? Porque es que. Estaba yaume que ya no está. Ya se notaba que era una estrella, que este año no está al nivel, pero se notaba que era una estrella. Pero ¿cuánto cuesta al Valencia el dar alguna oportunidad a los jóvenes? Yo creo que tú eres canterano y tú también dices, uff, es que aquí me van a dar algún partido en el primer equipo. en Inglaterra es que, es que las cosas cuando pasan es por algo. Y ojo que Inglaterra tampoco es el paraíso para eso, porque los problemas que tienen las canteras en Inglaterra para dar salida a los jugadores mm. jóvenes son muchos. Para que un jugador diga, me voy allí y no me quedo aquí, <laughs> es que la cosa está muy grave. Vale, y, es dinés, ¿eh? Es dinés. competir ya, ¿eh? Yo, al chaval Chuar, la verdad es que acopla para el fútbol inglés, el estilo de choque que, te acopla al, fútbol inglés. I en, i en després eh, torna a dir un poquet el que estem dient ara mateix amb la taula. Eh, així no el tinc clar, fora el tinc clar, doncs pues, pues me'n vaig on tinc el projecte clar. No està malament per a tornar de vacances. Ha estat el dia farcida de coses i vos en contant totes així en el nostre programa. Folgado, gràcies. Adeu. Àlex Pla, gràcies, amic. Bona nit. Pablo Leiva, gràcies. Hasta otra. Senyors, ho deixem així, ja sabeu, demà 3 més 4 ha estat així amb l'altre Pablo i també ha estat Pau Folgado avui mirant eh, el eh, seu pare com treballava. Què sí, sí? <laughs> tu sabràs. Si no saps tu, vaig a saber-ho jo. Tinc dubtes, eh? <laughs> eh, com deia, demà 3 més quart, sempre en el Murciélago, a Levant Televisió, i nosaltres a les 11 i mitja, així a Esports, 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu, i fins demà.